Eta lehen lehenik, pastolai nortarzuna emaiten deion erregentan haitia. Jafabien Lechardoi izanen da berrize diala hamahi urte bezala erregenta aurten. Belaguntzeko, Jean-Louis Aramburu eta Pascal Edichon de Borde kuria mailiak hor izanen dia, Alinel Goyen eta Martin Beherregarai ben aldetik dansaiak haroaziko dutie, Ramon Garziak be azken pastoalantako aropa ederak eginaziko dutu segure, jambordasarek eskibatuik, debelaen trageria lantuko di algarrekin, uskaen importentzia ebai, partikularski aipatuik izan da, eta bekan agitzen denae bilkuak oro ostialegaikua barne, uskaz egindia, eta maulek fama txarabalin badu alde hortaik, uskaen lekia zinez indartuik izanen da mustraketan Jojo Malaren presidenta. Be bai, importantea da, ba momentuz, eh, beste herri zumaitetan ez da, ez da hola, ez da bada, ez da eh, Maulen beti, erraiten eh, da, bola, ez, ez eta hola, bon, geuk badakik ez dela bizi egunoz, kusten dugu badela Euskaldunik maulen eta hanitz, hori bo, ikusi gaur eh, be, diela eta beti prest. Baina, jale, importanta da, arra iraikia, pastuala euskal kulturan eh, erdi erditan da, euska eta euskal kultura behar du pastuala izateko. Hordin, eh, pastoalake laguntzen alba du uh, euskal kultura uh, importanta da ebai uh, nunbait. Hordin, gu espritu urtan aigia. Gazte hanitzen zitiak ebai, plaze egindu antola saler, xala bete batetan, senditu den girohunak jarraiki behar luke, hilabete sumaite zuai.